بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando el cielo se resquebraje, واذا الكواكب انتثرت cuando los astros se dispersen abandonando sus órbitas. Cuando los mares se entremezclen. Cuando las tumbas expulsen a los muertos. Entonces, todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم Oh hombre que niegas la verdad ¿Qué te sedujo y te apartó de tu generoso Señor? الذي خلقك فسواك فعدلك Aquel que te creó te modeló con perfección y armonía. Y te concedió la apariencia que quiso. Y, sin embargo, niegan el día del juicio final. وان عليكم لحافظين Y en verdad, tienen ángeles guardianes, كراما كاتبين que son honorables, registran todas sus acciones, يعلمون ما تفعلون y saben lo que hacen. ان الابرار لفي نعيم Ciertamente, los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso, وان الفجار لفي جحيم mientras que los pecadores incrédulos estarán en el fuego del infierno. en el que entrarán el día del juicio final. Y del que no podrán salir jamás. ¿Y sabes lo que es el día del juicio final? ثم ما ادراك ما يوم الدين ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro y Allah decidirá sobre todos los asuntos